وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله بعد ياكم حميد الله تبارك وتعالى na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama ambavyo mmetangaziwa juu ya uwepo wa hadhara huu katika markazi yetu hii Alhidaya Keko si ndio bwana hadhara huu ulikuwa una anwani nasemaje ile anwani elimika kuhusu maulid sasa ile anwani tumeicancel au mnasemaje au mlikuwa mna lazima ndio ile ile tumebadilisha kidogo kwa masalih tukipata muda mwingine tutakuja kuzungumza hayo yanahusiana na maulidi tulikuwa tupate faida kidogo kupitia watu wa maulidi namna walivyoanza mpaka walipofikia katika kutolea hoja na kutetea jambo lao ntoka takuwa namna walivyoanza inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الايه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم zilikuwa ndo aya za maulidi ndo dalili ya maulidi au sio kwa namna walipotoka mpaka leo ikiwa kuna Nyerere Day na kuna Simba Day na Yanga Day vipi kukiwa na siku ya kumsherekea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mmenielewa mjanielewa eh yani zile aya zote sasa hivi sio hoja sasa hivi hoja yao ni alqiyasu alfasid kama watu wamefikia kuwa na Nyerere Day Simba Day, Yanga Day, vipi watu wakawa na siku ya kumsherehekea nani? Mtume sasa. Yaani kama huku wana haya basi sisi ni mimbabi aula na ni qiyasul aula. Amjelewa. Kwa ilikuwa tuanze hivyo tuone namna walivyo walivyo walivyofilisika mpaka wakaangukia huko au hamjaelewa tuka nzuri mara hivi ilikwenda mtume kapokelewa na dufu tala albadru ala wana tumetoka mbali hoja zilikuwa nyingi zamani eh, kila zikitoholewa zile hoja watu wanakwenda mwisho kama haya bidani je je nao mashindano ya Qur'ani wote hoja hizo eh kama na haya bidaa je kwa maana wanakubali na mashindano ya Qur'ani je mbona nyie mna mashindano ya Qur'ani hamjaelewa anayeambao wazini mimi na zini na yeye mbona wafanya li watu eh, yani kama hivyo huko kwao tulitoka mbali mpaka juzi nasikia sasa kama watu wana Nyerere bwana Nyerere dei kuna Simba Day tutakuja kuwa kuwa na siku ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ah walikuwa tustafidi kidogo hapa Sasa huko tunaacha tume divert kidogo. Mada yetu itakuwa ni ile mada nilotolea hutuba leo Ijumaa. Nani alikuwepo kule kwenye hutuba? Mada yetu hasa ile wa kichwa cha habari ni nilianza na nini yani mwanzo wewe mwanafunzi nilianza na nini mwanzo kabisa amma baadu nilianza na nini maneno ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nahnu qaum a'azzana Allah بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله kwa baada ya kupima ukiwa mzungumzaji ukitazama ile hadhira na kile unachokizungumza na ukiwa una sehemu kidogo ya taaluma ya kuzungumza na jamii au watu elimu ya kuhutubia watu kuzungumza na watu basi waweza ona kwamba hawa watu wengelikuwa muda wa ruhusu wengeliendelea kusikiliza au nyie hamjui kuna wakati wazungumza ukaona hapa mm, hapa nazungumza tu lakini watu hawanielewi na watu washachoka watu wasinzia, yule kaegemea, yule miguu kapeleka mbele kama atakufanyia operation. Ujue hapo kama ni mtu mzungumzaji, nenda kwenye tahtimu, hitimisha. Sasa tukaonelea tuzungumze mada hiyo kidogo. Mada hii ambayo asili yake ni maneno ya sahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mirul mu'minin Umar aliposema kuwa sisi ni watu tulikuwa madhalili kabla ya Uislamu Allah akatupa izza akatupa nguvu akatupa heshima kwa kupitia Uislamu na endapo tutatafuta izza nje ya Uislamu basi Allah tabaraka wa taala atatudhalilisha tutarudi tulikotoka katika udhalili udhalili ambao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuwaambia masahaba aliwahi kuwaambia masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Umar meitaja al-Imam Ahmad wa Abu Daud idha tabaya'tum bil'ina وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذلة لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم au la yanzi'uhu ankum katika riwaya hata tarji'u ila dini mkijishughulisha na biashara ya ina biashara ya ina ni kuuza kwa mkopo kwa ajal kwa bei ya juu alafu ukajanua bidhaa kwa yule ule ulomuuzia kwa mkopo kwa bei ya chini akuuzia hii gari milioni kumi kwa mwaka mzima utakuja kunipa alafu nikazunguka nikainunua hii gari kwako keshi milioni nane kukupa keshi kwa keshi bana baada ya wiki chukua milioni nane hii gari ilishakuwa yako wewe ulikuwa unatakiwa tu tasdid ya deni milioni kumi lipe deni langu lakini nikanunua kwako milioni nane lakini wewe nakudai ngapi eh milioni kumi kime mmenua gari ile ilikuwa milioni nane kwao nikakupa nane cash lakini wewe nakudai ngapi kumi kwa ukija ukinirudishia milioni kumi takuambia nimepata gari ile ile gari imerudi kwangu na milioni ngapi mbili za ziada sura yake ni sura ya bai'i lakini hakika yake ni riba tumekaikataza biashara ya aina lakini pia bwana mtume sallam akasema endapo mtachukua mta mikia ya ng'ombe kashughulika na kilimo mwagilia kilimo cha kumwagilia au ng'ombe ambao wanatifua ardhi wanalima au wanamwagilia mashamba waradhitum bizar'i mkaridhika na mimea yenu na mazao yenu mipunga yenu mahindi yenu nafaka zenu na mkaacha aljihad fi sabilillah acha jihad kupigania dini ya Allah tabarak wa taala jambo la mwanzo ni jambo la haram bai'ul ina haram haya mawili si haramu lakini ametajwa kwa sura ya kulaumiwa yule ambaye atashughulika na mambo haya zaidi ikawa kipaumbele ni kilimo ni mazao ni wanyama ufugaji na hii ni mbabi katika mlango wa mithali si katika babi alhasr kwamba ni haya tu Mtume sallam alikuwa anaihutubia jamii ambayo ilikuwa inafuga inalima jamii yenye wanyama inaofuga jamii ambayo inalima mitende zabibu shairi na kadha wakati huo ilikuwa hakuna maduka ya jenereta wakati huo hakuna maduka ya pikipiki TVS hamna maduka ya laptop hakuna maduka ya vifaa vya umeme, hamna maduka ya iPhone. Kuna wengine mna ma iPhone, maduka hapa ya iPhone, wengine mna maduka ya Samsung, wengine mna maduka vifaa vya pikipiki, kwa mtaingia katika hapo. Sio kujua mimi simu ametajwa wakulima, umuongo. Kwa Mtume sallam alikuwa anaihutubia jamii, anahitajia ile mifano ambayo wataelewa, watamuelewa mkaacha aljihad tamko ambalo ni pana limekuja kwa alifu wallam pana mkaacha jihad katika njia ya Allah msishughulike na dini ya Allah kutoa juhudi zenu kuipeleka dini ya Allah tabaraka wa taala kwa mali na hali kama ni kitali jihadi ya kitali kama ni jihadi ya nafsi jihadi ya ilmu jihadi ya da'wa mkaacha hayo yote nyie mkashughulika na biashara tena biashara hizo zikazidi ubaya zikawa za haramu mkashughulika na mashamba yenu na dunia yenu mkaacha dini ya Allah tabaraka wa taala Allah atausalitisha udhalili ataumakinisha sallata Allah ataumakinisha utakuwa umewaganda ule udhalili neno hili pia limetumika katika katika yule mtu ambaye anaweza kuhusudiwa au rajulin atahu Allahu mala fasallatahu ala halakatihi khair mtu alopua mali alafu Allah akamsalitisha akammakinisha kuitumia mali yake katika khairi umeelewa sizungumzie mambo ya mali neno sallata utakanyie tulabul ilmu upate ile maana yake maana kuna wakati unaweza kuelewa neno kwa kutazama neno hili mbona limekuja katika nafsi kuna watu ambao wana wakati wa kufanya bahthi wanafanya hivyo neno hili limekuja kwenye hadithi limetumika hapa na hadithi kwa maana hii na hii wako wanafanya mfano wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' si ndio wadribuhunna mpaka mwisho wa aya au sio kuna nushuz unaweza ukalipata pia kwenye aya nyingine wanzur ila al'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha thumma naksuha lahma kuonoshizuha utatazama itazame ile mifupa namna tunavyoinyanyua kwa walati takhafuna huna waweza pata wanawake mnaochelea kunyanyuka juu yenu vibri vile mume kasema mawili akasoma kasema kumi na mbili kwa Allah tabaraka wa taala atasalitisha tarudi kula hapo tena imepita jumlatun i'tiradhia la mahalla laha min al-i'rad Allah atawasalitishia udhalili na hata uondoa huo udhalili mpaka nyinyi mrudi katika dini angalia yani bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni balighi fasih yote aliyozungumza ameyazungumza biashara ya aina adhna akhdh adhna bil baqri waridha bizar'i wa tarku aljihad haya ni sababu ya udhalili bwana mtume sallam aliposema ili muondolewe udhalili hakuyaorodhesha yale tena manne alisema mpaka mrudi kwenye nini dini mmeelewa mjaelewa wala wanafunzi mmeelewa mjaelewa kwa hiyo kule maana yake bwana mtume alitaja baadhi lakini bwana mtume mwisho akamaliza na kuli kwa maana sababu ya udhalili hasa ni nyinyi kuacha dini kwa aliitaja ile ni mifano Shughulika na dunia hamna time na dini hamna wakati wa kukaa mkasoma dini wengine mmekuja tu kwa sababu ya muhadhara lakini siku ya darasa inawezekana shekhe ana watu kumi 15 tena wakereketo wa Masjidi Al-Hidayah Keko ndio kila msikiti na wakereketo wake wale wanaomuona aibu shekhe kesho za kuuliza mbona jana sikukuona oh, wale wapo hmm? darasa kukaa chini kazi sana hapo unasikiliza kidogo huku pia unaweza ukakosa haya ukawa msogora mwingine anaweza ukamtazama kwa pembeni afa kufanya hivi lakini usije kunifanyia mimi <laughs> hapo kuna watu sio mchezo bwana <laughs> jasiri kwa kweli naona unamchelewesha sana hiyo siku moja kinaona unamchelewesha sana juu wengine utakaa wapi wengine utakaa wapi wengine utakaa wapi sasa watu wakaacha dini kuisoma dini yao kufanya kazi dini katika maisha yao kwa ujumla wakiliacha hilo Allah atawadhalilisha kwa maneno ya Umar kwamba sisi tulikuwa adhilla sasa tulikuwa hatuna dini fa'azzana Allahu bilislam Uislamu ndio nini ndio dini inna dina inda Allahi alislam sisi Allah akatupa izza na uislamu kwa hiyo bila ya uislamu hakuna izza na sehemu yoyote mnaona udhalili wenzetu wanauliwa wenzetu kule kadha sasa hivi maisha hivi waislamu kadha wewe piga mstari sababu ya udhalili ni watu kuacha dini kwa sababu watu walikuwa aiza si kwa sababu walikuwa wana masilaha makubwa kuliko silaha za upande wa pili kwa wakati huo si kwa sababu watu walikuwa wingi hao upande wa pili kuliko waislamu au waislamu walikuwa wingi kuliko upande wa pili usiokuwa waislamu ndio maana waislamu wakawa na izza la nafahamu ni waislamu ilikuwa idadi yao ndogo mpaka waliambua wapigane katika resho ya moja ya kumi mwanzoni kabisa mtu mmoja anapambana na watu kumi na Allah akasema mtashinda baadaye Allah alipoona dhaifu akawahafifishia mmoja kwa wawili wakipatikana watu mia wanaweza kuwashinda miataini moja kwa mbili kwa waislamu hawakuwa wengi lakini walikuwa wana dini walikuwa ni wakweli katika dini waliukubali uislamu kwamba hii ndio dini yetu na izza yetu iko ndani ya uislamu si wanawake si wanaume si watoto wadogo si watu wazima ndio maana mpaka watoto wadogo walikuwa wanakuja katika jihadi wanaingia katika safu hali ya kuwa wadogo amiri jeshi ambaye ni bwana mtume sallam analikagua jeshi anatazama kwamba huyu ni mdogo hastahiki kwenda ikawa baadhi yao wadogo wanasimama kwa vidole wanachuchumia ili waonekane nini kubwa kwa sababu walijua wamejengwa wadogo kwamba iza ni dini na jihadi ni jambo muhimu ukifa unakwenda peponi tukishinda umeshinda uislamu kwa mpaka watoto wadogo wanakuja wanasimamia vidole waonekane wakubwa wengine bwana mtume sallam akawa anawafanyisha musara hembu wewe bilingishana na huyu tumieni nguvu tu nione msuli unaweza wewe kama kuingiana na adui ukapambana naye kwa sababu watu walitambua iza yao katika Uislamu watoto wadogo walilelewa hivyo vijana katika masahaba wana miaka saba wanaongoza tayari wana Qur'ani ni maimamu katika baadhi ya miji leo jitoto la miaka saba sasa hivi tunalizungumzia linakula kamasi anya kitandani au wako juu kitandani kimuuliza haya wasoma chuo uko wapi wewe mimi niko Abu Tauthi Jai tarbia ilikuwa ni tarbia alislamia watu wanapenda dini wanaizza na Uislamu hapo heshima yao ikawa Uislamu ukatawala Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ya Thuban Thuban maula rasulillah sallallahu alayhi wasallam yushiku الامم كاتيكا روايه او يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها زتكربيا نمات امم دول امم بالمبالي نصرانيه كما اليهوديه majusi na kadhalika nyuma zisokuwa za uislamu nyumati na makundi yasiokuwa ya Uislamu itakurubia antadaa kuitana juu yenu dhidi yenu wawashambulie kwa njia mbalimbali za kuwashambulia kama tadaa alakala kama wanavyoitana walaji ila qas'atiha wanapoitana kwenye sahani la chakula njoo tule njoo tule njoo tule njoo karibu karibu tule karibu tule huyu na huyu sahani moja sinia lile watu kumu wamekaa wanashambulia sinia moja ndio sitaitana umam sipate kuwashambulia nyinyi mfano mtume akatoa alayhi salatu wassalam alikuwa ni mwalimu bora sana akisomesha wanafunzi wake kwa njia ya mifano ambao katika teaching methodology ni katika moja ya mambo makubwa sana unaposomesha watoto lazima kuna example lazima kuna mambo ya unahitaji demo demonstration ndio unafanya kuwa kuwafundisha nawaona jamaa zangu jamaa zangu nawaona kitaja hivyo ah, na nikumbuka Haya mambo ni mafunzo ya Bwana Mtume, msimkaegemeza kwa wataalamu wenu wa education. Ana mna wataalamu wenu katika education, ah, mtaalamu fulani wapi? Mtume alifundisha kwa mifano, alichora chini. Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima, ndio mambo ya drawing katika teaching nawachorea watoto, unatafuta jikaratasi pale, nini unachora hivi, unakuja nalo au sio bwana mtume sasa Mtume sallam anaambia watu wataitana dhidi yenu kama wanavyoitana walaji wa chakula kwenye sahani. Tazama watu wakiitana kumi kwenye sinia moja au sahani moja wanavyoishambulia. Dakika kumi chakula hakuna. Mmoja katika sahaba akasema min qillatin bina yaumaidhin ya Rasulullah sababu itakuwa ni kwa sababu ya uchache sisi siku hizo tutakuwa kidogo idadi akasema laha bal antum yaumaidhin au bal antum kathirun nyinyi wakati huo watakapoitana watu mtakuwa wengi nyinyi walakinakum ghudha ka ghudha isai lakini nyinyi mtakuwa kama takataka takuwa kama vile uchafu unaopatikana kwenye maporomoko ya maji maji yakitoka mlimani yakitiririka huko yanakuwa yanajipovu kuna matakataka mule ndio nyinyi mtakuwa hivyo na ghudhaia haikupatikana kwa masahaba Mtume alikuwa anazungumza na umma tafikia wakati huo Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na kutuambia sisi wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikum almahabata minkum na Allah atanyofoa atavua kutoka kwenye vifua vya maadui wenu atavua hofu ya kukuogopeni ninyi utakuwa muogopewi tena wala yakdhifanna fi qulubikum alwahna alafu Allah atachokifanya atatupa ataeka katika nyoyo zenu alwahn neno hili lilikuwa ni neno geni si neno geni kwamba hawa walikuwa hawalijui si neno la Kiarabu kwa sababu tamko laweza kufichika maana kama tamko lakini inawezekana tamko ukalijua hakika au e, ile dhahiri ya maana yake lakini muradi ni nini قد يكون الظاهر ليس المراد kuna wakati dhahiri ya tamko sio muradi mfano Allah aliposema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum watadu neno dhulmu masahaba walikuwa wanajua dhulma lakini walipoitazama aya wale walioamini wasichanganye imani zao na dhulma hao ndo wenye amani na hao ndo wenye kuongoka wakaona hapa hakuna ambaye atapata amani ndio maana wakamwambia bwana mtume ayuna la yadhlim hivi ni nani katika sisi afanye dhulma maana basi sote tumekwenda na maji lakini bwana mtume sallam aliwaambia neno dhulma hapo sio nini ile dhahiri sio muradi muradi wake dhulma ni kama vile kauli aliyozungumza Luqman ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhima ah, sio neno dhulma walikuwa walijui dhahiri yake lakini adhahiru laysa almurad huna akamwambia dhulma hapa iliyokusudiwa kwenye aya ni shirki kwa masahaba wakawa nafsi zikashuka otherwise maana waliona hakuna amni tena